全米시간어아 가링아 블락들의 배가 때 조금 얇같아 뵀는데 주스 되게 에룡 순순 보온 이르슨 바이는 것들을 비나리 얀지한 징게 엘틀라스 온 샤크 블론치 배가 아링 비니 선거 쓰는 인베스마 되게 아링 생선 선수한테 자 오늘들은 에리수스포츠 이리슨 바이르 오드링 보즈 이리슨 바이르 것들을 벤타코스트게 집이나는 함트랑 템들그 집엔 유륜 텐게르 보르캉 어로 이스라엘릭 오트리스 오트리슨 티르 위비나는 호칭 게레니 우이게의 제리트 예수스 크리스트 예수스 크리스트 함트 베슨 티르 위비드니신 게레니 우이게의 제리트 Тэгээд ариун сүнсээр түүний шивнараас ихэлсэн удууртэл эхлээд удууртэл бид нарыг явж байгаа энэ үеийг бид нарын сүмийн үе гэж ярьдаг. Хуучин гэрээний үед Тэнгэр бурхан өөрөө яг иши үйлчлэгч нар те боддоор үйлддэг байсан. Ингээх хөстэй, тгийх хөстэй, ингэв буруу, тгийвэл зүв гэж. Тэснийхаа дараа шин гэрээний үед Есүс өөрөө гяхамшиг өгүүлээд сайн мэдээ тухаглаад Тэнгэр бурханы хаанчлалыг яг тодорхой үжүүлсэн. Тэгээд энэ хүмүүсийг бас ингээд Тэнгэр бурханы хаанчлал руу ингээд өдөрсөн. Тэгээд цуглааны үе, сүмийн үе гэж ярих нь одоо ариун сүнсээр бид нарыг хамтран явж байгаа энэ үед нэр дотроо ариун сүнс бид нараараа дамжуулаад дотроо өөрийн Тэнгэр бурханы хаанчлалын тэр авралыг биелүүлэх хэрэг зэрэг. Энэ ямар утга тавэ гэвэл одоо боддоор ариун сүнс нь бид нартай хамт байгаа мөн бид нараараа хамтран бид нараараа тамжуулаад эзэхэн сүнийг байна. Харин бид нараар яг Тэнгэр бурханы хаанслалын тэр авралын түүх түүхийг төгс биелүүлэх гэж байна. Та нар ингээ ороход ханаан дээр наасныг наасан зүрийг харсан гэсэн тий. Тэгээд тор үндэс байгаа. Үндэс дээр байсан нь юу вэ? Толон ивэл. Тэгээд гол байгаа. Гол нь юу юм юу гэж бодхий. Бидний итгэл. Тэгээд янз янз бүрийн янз бүрийн өрүү жимс байсан тий. Тэр өрүү жимс нь яг тийм ээ. Энэ ивэлийн үр жимс байхгүй үр жимс. Тэгээд үнийг хараад би наранд яг тодорхой бидний итгэлийн талаар тайлбарлах боломжтой байна. Доороо юу юу байсныг би яна монголоор <coughs> оюун ухаан бэлэг ухаан зөв зөвлөгөө хүчин чадал эрдэм мэдлэг сүсийг биширлэгдэл. Эзнээс эмээх мөн үү? Тэгээ долоон ивэл. Үүнээс анхны оюун ухаан, бэллийн ухаан, зүв зүвлэгөө хүчин а эрдэм мэдлэг энэ зүйл нь Тэнгэр бурханы хүслийг тодорхой мэдэх өөшөөс хүчсийн цатаал сүсийг бишэлэл эзэнээс эмэх гэдэг нь <clears throat> өөр мэдсэн Тэнгэр бурханы тий ойлз оол гэсэн ухаарсан Тэнгэр бурханы хүслийг биелүүлэх тэм жорыг байна. Энэ үндсэн дээр энэ үндсэн дээр бидний итгэл яг үр жимстэй болж байгаа. Тэр үр жимс нь юу юу байсан блэ? хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инэрл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, төлгүүн зан, өөрийгөө захирах байдал. Мөн үү? <coughs> Тэгээд Тэнгэр бурханы хүслийг оолгоод сахиж яаж сахих юустэй гэдгийг мэддэг хүмүүс гэдэг нь Энэ үр жимсийг дотроо өвжүүлэн энэ утгатай. Хайрыг хуваалцна. Баяр баясгалан дамжуулна. Амар тайван байдалтай. Твчэртэй мөн инэрэл сайхан сэтгэлтэй. Тэгээ итгэлтэй байдал мөн төлгөөн цан. Тэгээд өөрийгөө захирах байдлаар явж чадна. 만에 숨이 흐무신 돈다스 이큰 바스 더슨바타가앞선배다 에룡순순이 에룡순순이 이웰릭 비나는 디 고힛 히 유른 터슨바타가 가르 터트레 아온 게체 이르득. 아니 두울 터슨바타가 아오고 흐무슨 에룡순순이 이웰테 함트 베드 비슈 비나르 네레 에책 후 에룡순순이 알트라르 타나른 та нарын бодлороо хитэн удаа цайвэрж үзсэн бэ. Загалмай зурхаад альдараа шүүлэл цайвэрхаад эцэгхүү ариун сүнсний альдараар мянган 10 мянган чөм мянган тэ нэрэ та нар хитэн удаа ингэж одоо одоо насаар жаа хитэн удаа зурсан гэж бодхий. Тоолж чадахгүй хэмжээгээр тийм ээ. Бид нар байнга эцэгхүү ариун сүнсийг дууддаг байсан. Erjungssunsen тэгээд бидний бид нараа тэднийг дуудахыг сонсоод өө жоох яах та чи одоо тосон батагаа арай аваагүй учраас би өөрөө ямар ч ивэл авахгүй шүү. Тим юм байхгүй. Эрюнсүнсний нэрээр Ацеху эрюнсүнсний альдраар залбирахад бид нараа байнга эрюнсүнсний ивэлийн дотор хамтран байсан энэ утгатай. Тим учраас тэгээд эрюнсүнсний ивэл эрюнсүс бууж ирсэн тэр өдрөөс хойш манай чухлаан сүм ихэлсэн гэсэн бол сүм ямар ч ариун сүнс байхгүйгээр явзаа гэж ярьж болохгүй. Тэгэхээр бид нарын дээрээ үнэхээр ариун сүнсний ивэлийн доор байгаа энэ утга те. Тэгэхээр сая хэлсэн тэр 9 үр жимс. Нэрэ үнэхээр та нарын үнэн гэлбэр үжүүлэх ёстой. Тэнгэрэ Тэнгэрэ ариун сүнсний ивэлийг авсан би тэгвэл Тэнгэрэ бурханы хүслийг мэдэж үүнийг сахиж явах цаталтай тэгвэл мэдээж үр жимстэй болно. Хамтраа эргэж үжицгээ. Би хайрыг тамжуулдаг хүн мөн үү? Би баяр баясгалан хуваалцдаг хүн мөн үү? Би амар тайван байдалтай мөн үү? 이 딥칠테 훈문우 비세세세 세트길테 훈문우 비 이티길테 훈문우 비 어로 이네릴테 훈문우 비들궁장 미니 장차나 들궁 비시겠지 이러고 어리고 비 어리고 자히라 자히락 베달테 문우 бидний итгэлийн үндэс Тэнгэр бурханы хүслийг мэдж үнийг сэн сахитэн юм гэж ирэвэл бидний энэ итгэл дээр ямар үржимс өргөх ёстой юм бэ? Та нар сайн мэддэг те үржимсний яг өмнө юу байдгийг? Цэцэг. 강강 구이체에서 들기를쓴 채찍이 하크트스니카 달아 우르짐스 боловсролдог. Тэнгэр буурхааны ивэл яг тодорхой бидний итгэл ямар нэг гангаан цэцэг шиг бодоход Жапон үүнийгээ үлдээгээд би үр жимс надаа хэрэггүй ээ. Ингээд цэцэг гуй байна. Би цэцэг цэцгийн байдлаар байна гэхээр ямар ямар ч үр жимстэй болж чадахгүй. Үр жимс байхгүй бол нэрээ ямар ч үр байхгүй нь утгатай. Үр байхгүй бол дараагийн үе байхгүй нь утгатай байна. Тэгээд өөрөө энэ цэцгийг унаагаад дэлбэрсэн энэ нөгөө цэцгийг те хагатарсныхаа дараа үр жимстэй болохыг айгаад урагшаагаар явж чадахгүй бол бид бид нарт ямар ч өөрчлөгдсөн юм байхгүй өөрчлөгдөх юм байхгүй энэ утгатай. Өөрчлөгдөхийг айзаага санаа зовж байгаа хүмүүс нь а би энэ цэцгийн гуй харагтан би үрж юмс надаа хэрэггүй үрж би энэ цэцгтээ явна гэж бодоод би юм байсан юм байсан юм байсан гэж ингэж гэрээ явна штэ. Үнэхээр одоо миний итгэлийн үндэсэнд ариун сүнсний долоон ивэлээр яг үнэх тодорхой ургацаагаа гэвэл Би наран ариун сүнсний ивэлийн үр жимстэй бол болно. Энэ ариун сүнсний үр жимс нь юунаас ирдэг гэсэн? Тэнгэр бурханы хүслийг мэдж үүнийг сахих гэж байгаа итгэлээс болохоор энэ үр жимс боловсралдаг. Үнээс айж гинүү, санаа совч гинүү. Түгэлээрээ өөрчлөгдөхөр хичээг болно. Тэгээд ингээ харахаар ёо энэ сүм гоё байна. За манай байшин мэшиг тийм ээ. Ерөн энэ дотор хитэн удаа киноны зураг бас авсан. Энэ яг хүмүүс айгүй яг өөр амсгаар бүтээхээр таалагдчих ингээд. Тэгээ энгийн хүмүүс ингээ авцаагаад кинон дээр харсан нөгөө тийм Солонгос кинон дээр сүмийн дотор ингээ хөрим хийхийг харсан хүмүүс ингээ яваад манайд ороод би нараа энд хөрим хийчих болох мó гэж авсан бас хитэн хүмүүс. Тийм ээ харахаар гоё байна. Тэгээд энэ дотор ямар ч итгэл байхгүй гэвэл хөрмийн ордон болох юм уу? Тийм учраас зүгээр харагдах итгэлийг би өөрөө яг монголоор ингэж зүв орч сууснасаа мэдгүй. Гадаад байдлаар жүжиглэх. Ингээ ойлгомж тийм үү? Гадаад гадаад байдлаар жүжиглэх. Буруу орч сууснаа. <laughs> харахаар нь гоё байна. Дотор нь юуч байхгүй. гаднаас харахад өө энэ гэр бүл маш ив нэгдэлтэй байна гэж бодсон чинь дотор нь байнга чодор модор маргалдаад ингэ явж байгаа. Энд ямар үр жимс байх юм бэ? Гадтаас харахаар гадаас ингэ харахаар амар тайван харин гадаад цуфан гадаас ингээ харахаар амар тайван газарт ямар ивэрлэл байх боломжтой юм бэ? Зүгээр жүжиглээр үжүүлэхээр твчэртэй хүмүүст ямар сайн үр дүн байх юм бол зүгээр жүжиглээр үжүүлэхийн тулд сайн сайхан сэтгэлтэй гэвэл энэ хүнд ямар баяр баясгал байх юм бэ? Бай. Зүгээр гаднаас харахаар итгэлтэй байдал тэй хүнд ажлын байдалд ямар баяр баясгалал амсаж амсах боломжтой юм бэ? Ариун сүнсний ивэл бэлэг төгс төгөлдөр. Үр жимсч бас төгс төгөлдөр. Харин энэ үр жимсийг харахаар зарим нь хинхэн байдал те үр жимс байх болно. Зарим нь муудсан үр жимстэй бас байх боломжтой байна. Тэнгэр бурханы ивэл өөрийн манай гэр бүлд ямар ч хайр, амар тайваныг охгүй бол тэр итгэлийн итгэлийн үр жимс ямар вэ гэж бодох юм. Тэнгэр бурханы Ариун сүнсний ивэл ивэл бэлэг хосоодын хооронд түлгүүн зан сайхан сэтгэл итгэлтэй байдлыг батагаж явахгүй бол тэр өрөөжимс ямар амтх гэж бодох үржимс миний амьдралд ямар ч байр байсгал төвчтэй байдал нэг бэлэглэхгүй бол нэрэ үнэхээр идэх шаарлах тийм үү? Ариун сүнсний долоон ивэлийн бэлэг бидэнд ямар амтны үр жимс огт юм бэ? Энэ үр жимс надаар миний итгэлийн дайгуур яг боловсрох ёстой. Тэгэхээр энэ энэ жимсний амт нь ямар вэ? Өөртөө хариуцлагатай байна. 우는 기술을 비 파드로 치라스 인게 지에 폴고 에룽수시 토에 내려 사이 미트구벤. 야가 되게 월 타나라 프로테스탄트 수미 후무스 바스 잘비라카르 에룽순순이 잘비랄 잘비라카르 하루우게르 힐레드 막게 참가 하시클라드 인게 잘비라카 하르송은 베가모. 대 선수승 기릭 베가모. 팀에 유른 수성스트 베가노 에룽순순이 잘비랄 더 어추블 바스 티기트. 니 파들은 에룽순세 아와레 게치 가라 인게 тий сунгац ингэвэл хүмүүс ундаг. <laughs> Тий яг төрөх юм биш ээ. Тэгээ энэ холоос ингээд гисэн чинь хүмүүс ариун сүсэ чуд чудал чотох юм уу яасан юм цогшооц юм уу яасан юм ингээд ундаг. Ариун сүнсний хүч миний яг биеэрээ орохоор миний сүнс нь үнийг дийлж чадахгүй учраас ундаг байга гэж ярьдэ. Энэ нэрэ хүчтэй фадер ингээд юу вэ тэр ариун сүнсний залбирал маш сайн хийдэг тэр фадер нь юу тийм юм байгаа гэдсэн чинь тийм учраас би өөрөө хүмүүсийн толгойн дээр ингээ гараад хэхэд эднээр халуун ямар нэг халуун юу зүйлд мэдэрдэг юм уу гэж санаж авдаг юм ба. Ямар вэ? <laughs> Би та нараа адслахаар халуун болдог юм уу? Ариун сүнс яа одоо миний биеэнд орж байгаа миний сүнсд яг ивэл авах юм шиг мэдэрдэг юм уу? Жохон эргэл зэтэй те. Ариун <laughs> сүнс өөрөө тий 올스베가 팀 오치다스 비 에링 순신 토가 사양 믿은 게 제일 자투고 밑에 티게 제일 벌고 있어자 이 노츠 파드로 에링 순신 토에 믿고 변하게 비티길 되래자요 야가 되게 올비 이케스 일승 에체 후 에링 순순이 알테라를 비나는 비 히등 미안강 히등 종 미안강 오다 인게 잘 빌승이 비바스 털치 자투고 변 에링 순신 토에 믿고 이게 내내 운케를 미니 보러 오지라스 하링 야지 잘 빌라고 Ариун сүнсний ивэлийг яаж хүсэх хүсч болох вэ? гих гихэнд тотроогүй гэсэн утгатай байна. Харин өнөөдөр би бас энэ боломжоор маш сайн мэдэрсэн нэг юм байгаа. Хайр, баяр баясгалан, амар тайван, твчэртэй, сайн сэтгэл, түлгүүн зам, итгэлтэй байдал өөрийгөө захирах Vedasmunu? чадвар. Өөрийгөө заах хэрэг чадвар. Ийм бүх үг танихгүй үг биш ээ те. Өө би ерөөсөө сонсч үзээгүй байна. Тийм үг байхгүй. Та нарт нь ямар вэ? Нэрэ. Ерөнхийдөө би өдөр болгон хэрэгэлдэг үг байна. Гар бараг. Нөмлөл дээр, библ дээр юм байгаа учраас. Харин энэ бүх зүйлсийг ариун сүнсний үр жимс ивэл үр жимс гинэ. Зүгээр хэрэгдэ энгийн үг биш. Ариун сүнсний ивэл үр жимс. Тэгээд үр жимс маань бид нар бид нар авсан ариун сүнсний ивэл бэлгээс болохоор яг боловсралдаг, ургадаг. Тэгвэл ариун сүнс бидэнд тийм сайн танихгүй ямар нэг байдал биш ерөнхийдөө бид нартай байнга хамт байсан нь мөн байна. Бүтээгч Тэнгэр бурхан, аврагч Есүс Христ, тэгээд туслагч Ариун сүнс гэж яридаг те. Яаж тусалдаг вэ? Ариун сүнс та нарыг яаж тусалдаг вэ? Шалгаалтанд орохоор би ерөөсө бэлтгээгүй байсан чинь сайн дүн гаргахаар тусдаг юм. Ажил дээр их чаленттэй болохоор тусалдаг юм. Миний хийж байгаа бизнес айгу байнга ямар ч асуугүйгээр сайн явахыг тусалдаг юм уу? Би ингээд араасаа ингээд ингээд хоолоос ингээд хайртай байсан хүнтэй яг үерлэх боломж өгдөг юм уу? Боломж өгөхөр тусалдаг юм уу? Яаж тусалдаг вэ? Ари өмсөс. Туслаг чи ари өмсөс гэсэн чинь яаж тусалдаг вэ? Ари өмсөс бидний яаж тусдаг юм бэ гэвэл хайр биднээр хайр амар тайв, баяр баясгалан, цайн сэтгэл, инээрл түлгүүн цаа, өөрийгөө заах хэрэг чадал твцэртэй энэ үр жимсийг амсцэн үзээд амьдрах тийм боломжийг өгөхөөр бидэнд тусалдаг. Нэрэ бидний итгэл гэр бүлтэйгээ байнга маргалдаад ажил дээр хулгай хийгээд хамаагүй аашсан гаргаад хүмүүстэй маргаалдаад ингэж явхаар бидэнд туслан гэвэл ямар цаашиг байхгүй. Ариун сүнсний ивэл ивэлэн бэлэг нь бидэн бидний амьдралын дотор сайн хэлсэн үүр жимсийг амсагч өгөхөр амсагууллахаар тийм боломж жоох юм аа. Тэгээд би өөр хайрыг хуалддаг хүмүүн үү? Би өөр баяр басгалыг дамжуулдаг хүмүүн үү? Би амар тайван сэтгэлтэй хүн мөн үү? Надад таамт байхдаа байнга ивгүй болдог юм уу үгүй тий. Би инээрэлтэй хүн мөн үү? Твчэртэй хүн мөн үү? Түлгүн зан өөрийгөө захирах чадал сайн сэтгэл тэг хүн мөн үү гэдгийг дахиад бодчихгоо. Тэгээд үнэхээр энэ үр жимс Өөр бас амсч үзээд аа маш амттай байна. Өөр хүнд дамжуулж надтай байгаа энэ амттай үр жимс амсч үзэх үү гэж таньж хурлах тийм хүн болвол болж гоё гэж. Энэ ариун сүнсний бөөж ирсэн байрын өдрөөр хамтран цай бирцгээе.